Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në... Jo, vërtet, m'u duk vetja pak si dentist Kështu, ndërsa po bëja gati mikrofonin mm -hmm. Kufjet edhe gjërat, po thosha që edhe ne i zhytemi kësaj pune Siç për shembull uh, dentisti Mbasi ka vënë maskën mbi hund Ndezur edhe projektorin mm. mbi pacientin E ka shtrirë atë në mënyrë që Të jetë në pozicionin e duhur, pastaj thotë, hape gojën të... Hape gojën Mos ki frikë Pa merak, do të kesh vetëm një... Qet, qet Therje e vogël në shpirt. Mëngjesi të gjithëve, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në valët e radios kombëtare Club FM. Sot është e hënë 23 korrik. 23 korrik si je Jeri. Shumë mirë, po ti? Unë jam uh, mirë fare. Super. Ti Altin? Edhe unë perfekt. Perfekt, Altin perfekt i sot mëngjes. I përkryer edhe kemi gjithashtu Lorin i cili ndihet? Beri Chavez. Beri Chavez. Beri Chavez. Beri Chavez. Beri Chavez mirë, askush s'po ankohet pra sot mëngjes. Të ja. Jo. gjithë janë në si thua më të mira. Mhm. Mm kjo është një kam përshtypjen unë, kjo është një nga vlerat më të mira të emisionit. Po. Që të mos ankohemi për çdo gjë. Por edhe të edhe të themi Beri Chavez ndonjëherë. Ose perfekt, siç thotë Altini. Ose shumë mirë, siç tha Jeri, mm -hmm. apo mirë fare. Siç thashë unë Tamam. I kemi saktë Këto? Shumë mirë i kemi I, kemi, i kemi saktë këto? Mm, si e kaloi fundjavën Jeri? Shumë mirë Ti ku vajte? Tani të tregojë Jeri se Po pra, Jeri, Jeri mish dashi na ka ardhur këtu më Edhe ti ke marrë ngjyrë, kështu që Kush ka marrë ngjyrë? Unë jam djegur, për po dërë më U, nga puna Po Unë punoj në arat Jeri, mhm. është koha tani I mblodhe të gjitha. Jo, akoma. Akoma. Ti e di. Mhm. Po nëse mban atë trego pak. Thjesht ishte në plazh. Jo, e di se ishte në plazh, po në mm. cilin plazh vajte? Me jo këtu afër isha. Edhe si u la Jeri, si tema që dha. Si u futën në tema, trego pak si u futën, para s'po tregojmë gjithë detajet që Çfarë ore, sa ndenje në det pastaj kur dole çfarë bëre. Po themi thjesht për gjithësi. I kisha veshur të gjitha, kështu okay. që. Po. Isha brenda normales. Nuk uh, pati ndonjë moment shumë që s'kishte njerëz. Ja, jo, pati ndonjë moment të shihje ndonjë aksident. Garderobe? Jo, fare. Okej. Okay. Paska qenë plazh normal. Pa s'ka pasur. Aksident garderobe as. Portez. Edhe tash dhe ti. A është vend i bukur aty, më pëlqen aty, është vërtet mirë aty. Mm. Sepse është deti i mirë. Gjithsesi do ta thosha për një vend tjetër, domethënë që është eh, andej nga Currilat lart. Po themi ku është deti gurgur edhe mm -hmm. ca palohesh. Po këtu është shkëlqyshëm, është është mirë fare, më pëlqen aty. Ja kështu. Ka një baltë argjilor. Ai, më falni mua se është hënë akoma 23 korrik tash. Argjilore. Tam. Një baltë argjilore atje, se janë ca gjëra me të cilat njerëzit lyhen. Mm -hmm. E bëhen gjithë si shreku, e ke parasysh është si një gjë që mund ta bësh atje. Subkultura e Bishtit Pallës. Ka kështu probleme garderobe jo. Jo, jo s'ka probleme garderobe atje, po e kam fjalën që kjo si duket të bën mirë për mm. lëkurën. Jo, Plus të mbron nga djegja, është pak si ajo që bëjnë elefantët. Mm. Elefantët e bëjnë këtë që lyhen me balt, zhyten në zhgërryhen në balt dhe kjo i mbron nga është si puna e kremit pra. Mhm. Mm Se kur mbulohesh me lluc nuk depërton pastaj e nejse. Interesante. Po ndoshta ka dhe një efekt Pozitiv mbi lëkurën. Por uji atje është sidomos në qoftë se shkon në pjesën veriore është uh, super mm -hmm. Shumë i mirë Këndë shumë Shë që Shapo Vetëm që u dogja që u dogja Dhe jam pak më shumë Ka qenë shumë uh, vapë Shumë dielli fort Ka qenë shumë vapë po, mm. Dielli fort Plus harrova të vë fare asgjë Po nuk kanë kohë. Jam okay. Ja ku jemi zonja zotërinj është po i afrohemi fundit korrikut. Kjo është java. Mund ta thuash Altin? Iku dhe korriku. Faleminderit se është e vetmja kur është edhe me me rimë. I vetmi muaj. Iku dhe korriku. Se çka ka një gjë me 23, 23 me sot. 23, s'ka asgjë, çka ka. S'ka një gjë 23. Jo, më duket. Ka një ditë nata një. Mos duket, ë, jo, janë korrik. Ditë nata, jo, jo. nata. Është në qershor ajo. Është 23 qershor ka kjo. Qershore, ti po thua për. Barazohen. Ekuinokset e këto gjëra. Apo. Po, Solsticet. Po, kan kaluar ato. Çfarë janë ato tani? Equinox i bie po? Mhm. O equinox o solstic, mos më pyet tani se jam Equinox. Po solstici më duket se është i dimrit është ajo që ndodh me me verën e vjeshtë. Që më shumë po. Equinox është. Njëqind për qind më shumë është e sigur Si eklip Equinox. Çfarë mund të thash? Jo, jo. Pyeta unë. Të duket si eklips sepse është me e. E. Edhe Equinox është me e dhe ka të bëjë diçka me me diellin e planetet edhe me këtë njësoj si dhe eklipsi. Edhe pastaj ke përtuar t'i ndash nga njëra tjetra i ke mbajt aty. Equinox eklips ja, ja ke bërë një kështu, e kupton? Edhe tash i thua, më duket si eklips Equinox më. Nice. Ekuj. Ekuj. Ekuj. Kënga e parë për sot miq të dashur është tani Hate to see you go nga The Rolling Stones. Mirëmëngjesi. Mirë se keni ardhur në Radion Kombëtare Club FM është e hënë 23 korrik. Mirëmëngjesi që të gjithë, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit është ora tani 7.13 minuta Jeri është gati për të na frymëzuar edhe për ditën e sotme Do dëgjojmë tani çfarë ka zgjedhur mm -hmm. Dhe menjëherë pastaj kemi edhe Lorin që do të na informojë mbi se si do të jetë moti sot dhe në ditët në vazhdim Atëherë, shprehja që unë kam zgjedhur për sot është nga Khalil Gibran dhe është kjo Butësia dhe mirësia nuk janë shenja të dobësisë dhe dëshpërimit, por manifestim i forcës dhe vendosmërisë. U, uh, e bukur kjo. Mm. Khalil Gibran sot në mëngjes miq të dashur këtu në klubin e mëngjesit. Jeri ka zgjedhur nga autori i Profetit na citoi mm. sot në mëngjes. Mm. Butësia dhe mirësia nuk janë shenja të dobësisë dhe dëshpërimit, por manifestimi i forcës dhe vendosmërisë. Butësia dhe mirësia, pra si forcë dhe vendosmëri. Faleminderit mhm. Jeri. Të lutem. Shumë frymëzuese kjo. Ja ku e dëgjuat miq të dashur, keni tani Lorin që ju informon mbi motin. Lori nuk dëgjosh? 2 2 2. E hënë 23 korrik 2018. Grafika më jep me shi, është e tmerrshme. Temperaturat maksimale 29 maksimalja, 19 minimalja. Pjesërisht vranët tendenca shtrëngata shiu. Që nga që prej orës 9 pritet të fillojë. Me 50% shanse për shi. Mhm. Mm Në radio. Ta, janë dy tre të forta kështu. Ja, ashtu duhet. Kurse ti si në motin, sikur po i lustron këpucët motit. Mos ashtu, ha. E di pse ndodh se s'di si ta nis më blet. Unë nis me datën. Mirë nis. S'ka, futja një shpullë, më them futja një shpullë. E datën e din njerëzit. Po ja, po pse duhet një kokë hapje, se përshëndetje, un jam një. Po pse je kaq skematik ti, se s'po bën fjalë, duhet një kokë hapje. Do një duhet të krijoj një paragraf timin deri të prandë. Nuk del dot nga regjizori. Mund ta mund ta provojmë që të Ça mund të ishte paragrafi hapës i Lorit? Unë jam gati të bëj motin dhe për sot. Muzikë. Le të bëjmë motin. Ja, ja, ja, një sekond. Po pse do të thotë muzikën? Përshëndetje një herë. Moti apo ja, s'kam pse them për. Apo po më mirë. Jo, i duhet pra i duhet si një dorezë. E ke parasysh kur mbahet në autobus, i duhet një gjë që të thotë që ta ketë statike atë dhe pastaj të vazhdojë. Domethënë të krijojë. Hmm. Përshëndetje, ky është moti për sot. Jo. Shumë thatë. Po si duhet të jetë? Ole edhe një altin jam. Duhet të jetë më entuziast. Ndoshta duhet të jetë me, ndoshta duhet të jetë me rimë, kam përshtypjen se po të jetë me rimë e ndihmon pak. Okej. Ti bjen. Ëm, si Po çfarë mund të, si nuk e di, po duhet menduar një rimë pastaj. Diçka që të shkojë me ty, të jetë personale, të jetë diçka që përfaqëson në një farë mënyre. Po edhe të ndihmon. Po si mund ta bëj të jem? Sa për ta hapur? Po derisa të vijë Olta mund të Moti koti. Jo. Moti koti. Po moti koti se pastaj. Po si ta rimosh motin? Moti. Atë pastaj ikën interesi fare. Jo, do bëjmë unë jam Lori Motadori, me që je si e ke parasysh si moderat apo. Jo, Motadori, sepse është moti edhe Edhe pastaj e futesh pastaj. Ja moti për sot. Them datën? Jo, mos e thuaj datën. Se datën e din. Po si kam thënë unë ja 60. Sot kemi shi apo sot? Ëh? Hmm? Jo, si them pas, mbas Lori Motadorit them ë Varet se çfarë shi ka, si them, do të po ta thash unë. Jo se mendova që kisha probleme vetëm me para, po e kam. Altin çse bën ti moti. Pas ke probleme në të gjitha. Futbolisti turk më i dashur i kombëtares Mesut Ozil ka dhënë dorëheqjen. Po pse? Në njërën nga prononcimet e tij më po themi të forta nga ana emocionale deri më tani për shkak të racizmit dhe mungesës së respektit, ka thënë ai. Mhm. Mm Kështu që një yll i futbollit gjerman largohet nga kombëtarja një herë përgjithmonë, sepse rrënjët e mia turke, ka thënë Mesut Ozil, janë bërë shkak për shënjestrimin e racizmit dhe mosrespektit që kanë mhm. provuar gjithë këto kohë. Gjermania ka ardhur tani në një debat, po themi prej kohësh, qysh nga mesi i vitit 2014, sepse 1.6 milion migrantë ndodhen në atë vend dhe kjo ka bërë që shumë nga gjermanët të jenë të pakënaqur. Mm. Me ato që kanë ndodhur, por uh, Ozil, 29 vjeçar, i cili ishte edhe pjesë e atij ekipi të Gjermanisë në 2014, të cilët ngritën Kupën e Botës. ë uh, Ka qenë nga fansat i votuar 5 herë lojtari i vitit mm -hmm. për kombëtaren gjermane dhe shumë i respektuar. Megjithatë, uh, u bë shënjestër e një kritike shumë të madhe, shumë të ashpër edhe shpesh pastaj duke tejkaluar çdo normë, po themi dhe humane në disa aspekte. Mm. Të atyre që kritikonin anonimisht sigurisht. Kur ky bëri një fotografi në maj me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Mm. Po. Ë uh, Ky bashkë me Gundogan që është një tjetër lojtar i kombëtares gjermane. Edhe ai gjithashtu me prejardhje turke bënë këto poza me presidentin Erdogan dhe filluan pasaj kritikat nga disa fansa të Gjermanisë para Kupës Botës. Mhm. Mm dhe duke ardhur pastaj edhe Gjermania me atë që ndodhi në Kupën e Botës, domethënë paraqitjen shumë të dobët. Kritikat erdhën dhe u shtuan dhe u shtuan dhe u shtuan sepse u bë sebepi tani që mm, kujt t'ia hedhim, hajde t'ia fusin. Dhe ia futën Ozilit. O po dikujt duhet futur duhet të them. I gjithë humbja jo mm -hmm. kombëtare është e jotja o turk. Kështu që nuk e di, por uh, Ozil vetë ka thënë se edhe presidenti i Federatës Gjermane të Futbollit, Reinhard Grindel, ë uh, është bërë pjesë e këtij kori. Mhm. Mm në mënyrë të sipas Ozilit, e më e më shumë pafytyrë. Sepse në sytë e Grindelit dhe të fansave të tij, thotë Ozil, jam gjerman sa herë që fitojmë, por jam emigrant sa herë humbasim. Sa herë humbasim, Këtë e ka thënë në një pohim që ka bërë në Twitter vetë uh, lojtari, ose më mirë tani më, ish lojtari i kombëtares gjermane, Mesut Ozil, ai nuk do të shkelmojë më asnjë top për uh, Gjermaninë, Siç thotë ai, si pasojë e racizmit dhe mungesës së respektit. Por do të vazhdojë të luajë me Arsenalin, sepse është pjesë e topçinjve në kampionatin anglez. Mm -hmm. Vazhdojmë tani me të tjera është Paradise nga George Ezra, miq të dashur 7.21 minuta në klubin e mëngjesit, mirëmëngjes të gjithëve, ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike. Në lidhje me Apo me gjëra të ndryshme. Për teatrin apo? Po jo, për teatrin mes të tjerash, por uh, po shkoj Ergys Mërtiri. Mhm. Mm Mikun tim, të cilin e përshëndes. Fotografi. Jo, jo, s'është uh, jo, jo. fotografi. Jo, nuk është Endriti. Ngatërrova. Ah, ah, sociolog apo? Po, po, ky është uh, ngacmues, më shumë se sociolog, kam përshtypjen unë sepse se futet në lloj-lloj debatesh me gjërat, por ë uh, ka ka reaguar ndaj ndaj dekorimit të Era Istrefit nga oh. presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Mhm. Mm Sepse Era ka marrë një titull për shkak të përfaqësimit që i bëri, si thua, shtetit të vogël. me ë uh, pjesëmarrje në këngën e Botërorit me mm. Will Smith dhe Nicky Jam. Live it up. Cuz you only got one life. Edhe Ergysi ka ngatërruar thotë ai. Ngatërron vlerat kombëtare me ahengjet banale të Botërorit. Po po. Po jo mo s'ka lidhje. Dhe ka bërë një ka bërë një, po themi një koment. Pa. Ça është fjala? Fshikullues është fjala që po kërkoja. Mm. Okay. Fshikullues në Facebookun e tij. Po. Ndaj uh, Era Istrefit, cilën tre herë e ka thirrur Nora Istrefi. No, pas më. Me gjithë të drejtën e botës mund të thotë që unë quhem Era. Unë jam edhe këngën, unë jam. Jo, po fillon vetëm kaq do do lexoj këtu. Mhm. Të përzgjidhesh për këngën hapëse të një botërori mund të jetë një event me rëndësi për çdo këngëtar, mund të jetë tash. Nuk ka rëndësi. Një herë në 4 vjet ndodh ajo. Sigurisht që është. Dhe është një mm. shikojnë ku di unë tani, sa miliard njerëz që e shikojnë live kur këndohet mm -hmm. atje pa le pastaj se sa dëgjojnë këngën gjatë atij muaji që është, kështu që po, për çdo. Mund ta thosha këtu, po po të më pyesin mua. Do të thosha, mos e vër ashtu që mund të jetë. Është. Sepse tregon që përulësi se po mund të jetë, duhet të jesh shumë, domethënë arroganti më i madh që e se di. Edhe do të thotë edhe është po, për mua, edhe jo. është edhe s'është, mm. po. Pak më shumë përulësi që mhm. është, është vërtet është. Kështu që ç'atje. Ë, uh, por thotë nuk tregon asgjë mbi vlerat artistike të këngës. Ia kanë arritur kësaj edhe këngëtarë ordinerë si Ricky Martin. Shakira. Po mi po, këngëtar ordiner Ricky Martin, Ricky Martin, as Shakira, uh, as Shakira. Një një sekondë, apo pasi Ricky Martin Pitbull apo Jennifer Lopez. Këta nuk janë ordinerë, asnjëri prej tyre. Dhe as ngre as ul gjë në listë. Edhe Era Istrefi. Muzika që ajo përfaqëson është thjesht dhe vetëm komerciale, pa asnjë vlerë artistike. Ajo ka aftësinë vetëm që të tërheqë masa të mëdha të mëdha njerëzish. Po më po zhdukëm gjëra të pakultivuar me art dhe me kulturë. Si mami im për shembull. Por uh, asgjë përtej kësaj, ja kam këtë e thashë unë, po, po, mami po, im, mm -hmm. jo mami im, si për fjalën për. Sepse e ke parasysh po të thua shumë, nëse kjo është një gjë tjetër pastaj, nuk e di deri, po dua t'ia them mirë gjysit. Ajo ka aftësinë të tërheqë vetëm masa të mëdha njerëzish, të pakultivuar me art e kulturë. Tash i kemi midis nesh të cilët pëlqejnë të paktën një këngë nga Shakira. Apo diçka nga Jennifer Lopez apo 2-3 gjëra. Prej saj. Dhe janë këngëtarë që janë vlerësuar dhe vazhdojnë të vlerësohen. Që është edhe aktore në fakt. Edhe aktore, por më tepër, po po flasin për këngë. Edhe një dy gjëra të tjera që s'i mm. përmendim. Gabriel Garcia Marquez për shembull e quante Shakirën. Mm. Një talent të jashtëzakonshëm. Edhe nuk e di tash se sa kishte Gabriel Garcia Marquez brenda vetes që të vlerësonte talentin se çfarë është, por ai do ta ketë vlerësuar nga fundi. Humba, me, ndoshta ka qenë ai pjesë e masave të pakultivuara të fituesve të çmimit Nobel në letërsi. Au, shkrimit të kryeveprave të papërballueshme. Po gjithsesi dua të them që, domethënë, Shakira mund të ketë mund të ketë bërë një dy gjëra. në jetën e saj. Ka bër, jo po. mund të ketë bër. Sepse ky si vazhdon këtë sot, domethënë mbasi ka pasur një reagim shumë të madh siç reagoi Altini kur mhm. dëgjoi mm -hmm. që ti përmende Ricky Martin si një ordiner. Po, po. Që nuk jo është. Vetëm. Edhe tash le të themi edhe këtë gjë tjetër. Ricky Martin, gay apo jo gay qoftë, Ordinary. Edhe nuk, nuk mund ta lejoja kështu si si homofobi e kështu. Është një është një artist, po, pra, është një artist i jashtëzakonshëm ndërkombëtar. Mund ta pëlqesh muzikën e tij, mund mos ta pëlqesh. Kjo është një gjë që urren nga e urren jazzin, domethënë ti nuk mund të nuk mundesh që të jesh me të gjitha një. Injorues ndaj kulturave të tjera. Këta janë latinoamerikanë që ai ka përmendur që të gjithë. Mhm. Mm janë të gjithë latinoamerikanë një kulturë ndryshe nga jona. Ata janë dhe me ngjyrë, e kemi parasysh shpesh herë sepse janë të përzier atje. Mm -hmm. po janë po aq human sa ne. Ndoshta në ditë të caktuara ca më shumë. por eh, por dua të them sepse vetëm sepse është e huaj dhe pa nuk do të thotë se është këtë vit për shembull në Europë është viti i trashëgimisë kulturore dhe Europa eh, mundohet të ruajë çdo gjë. Edhe ato si UNESCO, dritaret e Beratit dhe ato çatitë. Tani njërit në Porto Riko nuk i thotë shumë ajo, e kupton? Se çfarë është po kulturat janë ndryshe, njerëzit janë ndryshe dhe jo vetëm çfarë pëlqen ty është e mirë dhe çfarë pëlqen ty. Kjo është. Është ordinere sepse a, mm -hmm. aty pastaj aty je vetëm ti edhe me ato që kupton apo ndjen ti, ëh, por kjo nuk do të thotë që nuk është e mirë për dikë tjetër. Mm. Do të them që respekti është është baza e çdo komunikimi. Në qoftë se e fillon duke duke i përqeshur tjerët, duke thënë injorantët që s'kuptojnë do më kundërshtojnë kur ta lexojnë, por që aty domethënë vetëm pas po. vdekjes. Sepse mund ta thuash atë. Mendoj baza e çdo bisede duhet të jetë duhet të jetë respekti i ndërsjellë. Dhe ajo që Era Istrefi arrin që të bëjë për Kosovën, duke çuar ngjyrat e flamurit të Kosovës mm -hmm. atje në Rusi, një vend që nuk e njeh. dhe ku ishte ndaluar që të shfaqej flamuri kosovar për shkak se Rusia nuk e njeh shtetin e Kosovës. Ajo vajte atje për të çuar ngjyrat zërin e një kombi të vogël shqiptarësh në atë dhe ne kemi pak kam përshtypjen unë që na çojnë për të për t'u interesuar se kush jemi në fund fare, kush është Kosova. Sepse imagjino numrin e të rinjve, po patjetër, patjetër. Imagjino të rinjt, po themi nga ata 2, 3, 4 miliard që janë ekspozuar ndaj Era Istrefit. Për shkak të këngës mhm, botërore. Mm -hmm. Që do të kërkojnë se ç'është kjo vajzë, nga është ajo, e çfarë. Do të dalin Kosovë. Do të thonë do të marrin vesh për Kosovën. Natyrisht. Edhe me të gjithë artikujt, e të gjithë pordhamanëve në Tiranë. nuk do të nuk do të arrijë që të krijojë një njohje, po themi për Kosovën, aq sa ç'bën një artiste. Mhm. Mm në atë ordinere mund ta quajmë tani, meqë i thamë gjitha. Në atë si element, po, i cili gjithashtu është komercial. Po sigurisht që. Edhe nëse heqim komercialitetin i bie që të heqim shumë gjëra rreth vetes. Tani gjërat komerciale janë ato që po, janë, po. e kupton? Sa pëlqen gjithë në mua më pëlqen, okay, më pëlqen shumë gjëra. Më pëlqen edhe gjëra jo komerciale fare, po. Pëlqejnë edhe ca gjëra komerciale. Po natyrisht. Po, pëlqen edhe të shtrihem buzë pishinës, po. Edhe një pije komerciale ta pi, edhe një sanduiç komercial ta ha. Edhe një cigare. Kur më ha, po patjetër pse jo. Pëlqen edhe ato jo komerciale. Po natyrisht. Që janë gjithashtu komerciale. Gjithçka është. Shkëmbim. Po dua që ta ftojmë Erkysin këtu në në studio, ta mendoj nesër ndoshta? Po, edhe unë jam dakord. Që ta diskutojmë këtu. Ta ham. Edhe t'i bëjmë një test se sa i njeh ai këngët e Ricky Martin. Okej. Okay. do jetë do jetë super. Kthehem pas pak Klubin e mëngjesit tani është 7:33 uh, minuta miq të dashur. Numri ynë është 0692070222 për komentet tuaja 0692070222. Oh! Mirëmëngjes, mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Altini, wow, Lori, mirëmëngjes gjithë. Mirëmëngjes dhe ty Jeri, mirëmëngjes që të gjithëve. Je, je. Mirëmëngjes për të tërë, zonja zotërinj. Faleminderit për zgjedhjen sot në mëngjes, ju uroj një ditë fantastike përpara. Është e hëna e datës 23 korrik, ju që jeni në plazh. Bëfshi qejf. Kënaquni. Kam uh, përshtypjen që këtë javë do të ketë pak uh, vranësira. Pak vranësira, po. Mm -hmm. Ka ca gjëra në lidhje me motin që nuk do të jenë aq të qeta sa Po është fundjavë ishte mirë. Fundjavë ishte mirë, po. Mund të ndërrojë gjatë uh, gjatë javës. Pati edhe një shi të vogël dje. Po. Shpejt në darkë, po, nuk e di nëse është ashtu. Nëse un dritare konfirm e rrethova, se nga që Bravo, kam parë po në motit. Bravo, po i përkushtuar ti ndaj motit e di e di. E atë po mendoj edhe unë Lori tani thashë me siguri po bën Po bën një video Për ta pasur për nesër Që ta përshkruajë shiun si bie Okej okay, Atëherë kemi tani anagramën për ditën e sotme Le ta hedhim Anagrama Në klubin e mëngjesit Atëherë anagrama Jeri është mm -hmm. Jal tip keç Jal tip keç J A L T I P K E Ç. Jal tip keç zonja dhe zotërinj është anagrama për sot. Anagrama e ditës sot në këtë klubin e mëngjesit është një fjalë që unë e kam nxjerrë nga fjalori i gjuhës shqipe. I kam ngatërruar gërmat dhe kam formuar jal tip keçin, e cila është Edhe të m'i dërgoni mbrapsht në 069 20 70 222 për mm -hmm. një dhuratë në klubin e mëngjesit. I japim një kontroll të plotë në spitalin Amerikan. Oke, okay, shumë mirë, do t'i japim një kontroll të plotë mjekësor tek spitali Amerikan për këtë. Mm -hmm. Veç zgjidheni, fjalën e ka Jeri. Po përshkoja një histori, në fakt që ka nisur uh, para 5 vitesh, yes. në 31 gusht të, të 2013, mm -hmm. Bëhet fjalë për një familje nga Londra, ata jetojnë në Red Stock, që i bie diku në jug të Londrës. Është uh, Nicole dhe bashkëshortja e tij Georgia, të cilët kanë pasur për një kohë shumë të gjatë një qen me emrin Scampi. Por Scampi sot është 12 vjeç, në fakt para 5 vitesh Scampi është parë nga fqinjët që është rrëmbyer dhe dikush e ka marrë në makinë dhe më pas është larguar. Megjithatë, kjo familje, familja Phillips, pra nuk është dorëzuar për 5 vite me radhë duke nxjerrë lajmërime të ndryshme, jo vetëm në vendin ku jetonin ata, por mm. edhe në rrjetet sociale. Kanë, okay. uh, Më ka nisur një fushatë se kush do të gjente skampin mm. dhe do të kishte një shpërblim. Në fakt, skampi është dashur 5 vite uh, që të të ishte kjo fushatë ata nuk prisnin më që skampi të të Kam përshtypjen që fushata ka mbaruar, se s'ka zgjatur 5 vjet apo jo. Jo, në fakt ishte një farë kohe, pastaj ata nuk kishin më shpresa që skampi do të do të shihej prej dikujt. Megjithatë, gjatë fundjavës ka qenë një djalë i cili ka nisur në uh, faqen zyrtare të këtij çifti një video ku mendohej që ishte skampi dhe ai ka shkruajtur që me 99% jam, jam i sigurt që është skampi, të paktën nga përshkrimet që unë kam parë gjatë gjithë fushatës që është bërë në atë kohë, dhe në fakt çifti ka udhëtuar për mbi 200 kilometra drejt veriut të Londrës mm -hmm. dhe skampi ishte në të vërtetë wow. ku ishim ishte në pjesën veriore të Londrës e kishte marrë rrugët i shkreti po priste ta gjente po priste që dikush ta gjente faktin nga prisim pas 5 vjetësh mbas 5 vitesh më në fund ai çfarë race ishte nuk e di racën po është një qenush i bukur nuk nuk e di racë nuk nuk e shoh. Flis anglisht ky? Racë racë ordinere ore po. Ordiner fare, skampi. Megjithatë, historia ka mbaruar bukur. Historia është shumë e thjeshtë. Një mhm. çift humbet qenin dhe e gjen 5 vjet më vonë. Mm. Po. Fal ia rrëmbejnë. Po. Qeni pastaj me dhëmbët e tij vret rrëmbyesit. Rrodhon prish. Po, po, po. Por I... edhe pse është 12 vjeç, sepse është goxha në moshë, ai është në gjendje të mirë dhe është gëzuar kur ka parë dy të po, zotët që kanë, po normal. Bravo. Se qentë nuk harrojnë asnjëherë. Vërtetë? Nuk harrojnë asnjëherë. Po vërtetë? Një njeriu mm. me cilin. Pse macet harrojnë? Jo. Macet varet. Përgjithsisht kafshët janë. Po ushim. Po, përgjithsisht kafshët janë, po njerëzit? Njerëzit po, harrojnë shumë, shumë shpesh. Mos e kthe personale. Okej, okay, mirë. Jo personale. Ëm, um, po bëj shaka, po bëj shaka. Okej, okay, mirë, do të gjejmë, do të gjejmë muzikë tani në klubin e mëngjesit miq të dashur. Mm. Unë pash një film gjatë fundjavës, mm. që ka dalë në Netflix një film i ri. Për çfarë fliste? Quhej uh, How It Ends, si përfundon. Mm. Dhe fillonte me thënë të drejtën goxha mirë, shumë mirë. Sepse ishte një film me Me një çun, ëm, mm. um, i cili është me një gocë, janë janë bashkë dhe Ban. kanë uh, një shtëpi në në Seattle. Janë mm. të dashur. Mhm. Mm Kjo vajzë është një zezake, shumë e bukur. Ky djali është uh, kaukazian, si puna jonë kështu. Mhm. Mm dhe babai i kësaj vajzës është një gjeneral ose një ish ndoshta jo gjeneral, po diçka, domethënë kishte qenë një ushtarak nja 27 vjet. Okej. Okay. Dhe kishte para shumë, se kishte punuar për këto firmat më vonë. Mhm. Mm dhe nga ana tjetër pastaj ishte shumë shumë dominues si figurë. Ky tani ka vajtur mhm. tek vjehrri që është në Chicago, ndërkohë që të dashurën e ka në Seattle dhe do t'i thotë, do t'i thotë se ata kanë vendosur të martohen, po e ka me merak se babai është shumë siç thashë, autoritet. Autoritar. Mhm. Mm dhe ndërsa është Me të dashurën në një FaceTime call. Tam. Diçka e tmerrshme ndodh në Seattle. Mm. Dëgjohet një zhurmë. Mm. Kjo që i thotë Will something is wrong. Edhe pastaj ndërpritet komunikimi. Tam. Dhe ndërpriten uh, të gjithë komunikimet, linjat ajrore, radio, interneti, gjithçka. Dritat ikin gjithçka. Wow. Gjithçka dhe s'ka më asnjë mundësi komunikimi nga Chicago, ku ky është me prindërit e kësaj mm -hmm. deri vajti në aeroport, u kthye prapë mbrapsht se s'ka s'kishte më avion. Mm -hmm. Dhe këta të dy nisen drejt ky pra vjehrri dhe dhëndri nisen drejt uh, Seattle-it për të gjetur vajzën. Vajzën mm. në fjalë. Edhe ndërkohë që Amerika po ikën, bota po ikën për Mhm. Mm për shële duket dhe dhe nuk merret vesh se çfarë ka ndodhur. Mhm. Mm nuk merret vesh se çfarë ka ndodhur, ca stuhi super gjigante, domethënë gjëra kështu nuk e din, dhe kanë një në radio, kapin një në radio po. që këto janë kinezët se thotë nuk ka mundësi që të jetë uh, natyrore, kjo është e bërë nga njerëzit është kështu. Mhm. Mm Andej këtej. Kaq po them? Si e kishte titullin? Ah, sa them. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit tani nga Greta Van Fleet, miq të dashur, kjo është Highway Tune. Ju përshëndesim që të gjithëve ju urojmë ditë fantastike 7:50 minuta. This is how it ends, Thuaj Jeri. This is how it ends. Okay. Kam lexuar, të kam dërguar diçka Jeri tek uh, chati ynë në Mhm, mm ja tani po shoh. Facebook. Që më duket interesante dhe e ka nuk e di nëse e ka shkruar vetë apo shpërndarë, por mm -hmm. në profilin në Facebook të Blerina Bombajt e gjeta. Mhm. E ke lexuar? Jo, jo, tani po lexoj. Jo. Shumë njerëz e kanë bërë share. A mund ta lexosh? Mhm. Mm Jepi pra. Ti je një grua me emër. Kur je e pasur të thonë hajdute. Kur je e varfër të thonë pabukse. Kur je e drejtpërdrejtë të quajnë arrogante. Kur je e bërë të thonë fytyrë silikon. Kur s'je e bërë të thonë na e shpife. Kur je e bukur të thonë je budallaqe. Kur je e bukur dhe e zgjuar të thonë prostitutë. Kur s'je e bukur të thonë shëmtirë. Kur je e zhveshur të thonë e përdalë. Kur je e veshur të thonë demode. Kur je e re të thonë laraskë, kur je më e madhe të thonë sorrë. Kur je shëndosh, e shëndoshë të thonë dosë, kur je e dobët të thonë kunj shkrepse. Kur je e aftë të thonë shtrigë, kur je e paaftë të shkelin me këmbë. Kush? Në 99% të rasteve është një grua tjetër. Mm. Dhe, dhe është hashtag është stop urrejtjes o grua. Mhm. Nëse je dakord, shpërndaje. Shumë e bukur. A të pëlqeu, a? Shumë. Reklama tani në klubin e mëngjesit miq të dashur, ju përshëndesim që të gjithë. E marrim, e rimarrim temën nga okay. tjetër, po më ka dalë tabela këtu përpara Jeri me uh, shenjën e reklamës që duhet ta. Dakord, dakord. Na falni zonë se po duhet ta. Është ishte e bukur edhe më duket më duket interesante. Po e rikapim temën mbas lajmeve të orës 8 këtu në klubin e mëngjesit. Anagramën tonë të ditës sot me Jal Tip Catch. Dhe ja dua të them që të gjithë kanë qenë të saktë. Po, të gjithë kanë qenë të saktë. Wow. E para fare ka qenë Blerina, i mbaron numri me 836 dhe ka thënë Plaçkitja. Plaçkitje pra. Bravo mm. Blerina. Plaçkitje është uh, përgjigja e saktë. Mhm. Mm I lum Bleros. Blerina ka fituar një kontroll të plotë në spitalin amerikan. Dhe kjo na kthen pak edhe te Blerina Bombaj që kishte vënë atë uh, statusin atje me atë përshkrimin e Marrëdhënieve midis grave të quaja un? Çfarë mm, mendon ti për atë? Vetëm. Nuk janë vetëm gratë që shprehen për gratë në këtë formë. Jo, sigurisht, sigurisht. Po. Mirë, mirë, ajo tha 99%, jo, jo të gjitha. 1% janë te burrat. Në fakt, që nuk përjashtohen pa. Po. po, m'u duk interesante si mm -hmm. gjë që pati shkruar atje. Njëri e lexoi pak më herët më dashur, ë uh, një status i cili çfarë do lloj gjëje që të bënte Një grua do t'i gjenin diçka. Të gjejnë një bisht, po, kur je kështu thoshte, mhm. të quajnë ashtu, kur je kështu të quajnë ashtu, kur je kështu të bën ashtu. Mhm. Po pse është ajo? Dhe pse pse ka një Asnjëherë nuk e kam kuptuar. Ka një kështu luftë le të themi midis llojit. Po. Po që çunat meshkujt po them nuk e kanë, kaq të jo, theksuar jo, sa ç'e kanë po. femrat. Ne mm. vetëm po na cenove kështu. Po na shave nga. Ne sa kam parë unë, se nuk e di, mund ta thoni ju më mirë këtë pjesë. Po po po. Të një një vëndër që sajnë Po xhelozia midis gruas dhe gruas Për sajë është e frikshme Po e the këtë vogël e iku Iku A ty iku Tjera gjëra pastaj nuk çan kokë ta E kupton është është okej okay. Po gratë e kanë mm -hmm. Nuk e di tashi se edhe ta thua është pastaj në vetvete është më është një formë kam përshtypjen paragjykimi po jo, Se ka dhe shumë gra që janë shumë Shumë mbështetëse për gratë e tjera që i ngrejnë gratë e tjera, jo i shtypin ato. Po flasim në të përgjithshmen, jo në mm. veçanti, se gjithmonë kur flasim për gjërat, ka dhe gjëra shumë të mira, ka dhe gjëra që nuk shkojnë ashtu siç duhet. Mm. Por e përgjithshmja ndodh kjo. E kuptoj. Pra e përgjithshmja është një epitet negativ që, për dikë tjetër. Nuk janë mbështetëse për gratë e tjera, nuk janë jo, jo inkurajuese mm -hmm. dhe po por çfarë? Shkelmin në fyt? Pse shkelmin në fyt? Nuk e di, është një lloj xhelozie që nuk e kam kuptuar asnjëherë të. Për folur shkoq është kështu jo, është. Po pra po. po. Gruaja më shumë i bën gropën gruas se sa. 069 20 70 222 duam të dëgjojmë uh, nga gra sot në klubin e mëngjesit edhe lidhur me këtë temë. Ë, uh, ishte një status që Blerina Bombaj, diet dietologja, mm -hmm. dietistja. Dietologja. Dietologja, ë uh, Një personazh televiziv i kësaj pune Kishte vendosur në Facebookun e saj mm -hmm. Jeri na lexoi pak më parë Po Jeri do ia kërkoj si nder të ma lexojë dhe njëherë tjetër Dakord Në mënyrë që Unë e kam gati, nëse ju jeni gati. Jo, ne jemi gati, po thjesht ideja që ata që na bashkohen tani ta ta kenë idenë se për çfarë po flasim. Mirë. Mirë. Ti je një grua me emër, Kur je e pasur, të thonë hajdute. Kur je e varfër, të thonë pabukse. Kur je e drejtpërdrejtë, të quajnë arrogante. Kur je e bërë, të thonë fytyrë silikon. Kur s'je e bërë, të thonë na e shpife. Kur je e bukur, të thonë je budallaqe. Kur je e bukur dhe e zgjuar, të thonë prostitutë. Kur s'je e bukur, të thonë shëmtirë. Kur je e zhveshur, të thonë e përdalë. Kur je e veshur, të thonë demode. Kur je e re të thonë laraskë, kur je më e madhe të thonë sorrë, kur je e shëndoshë të thonë dosë, kur je e dobët të thonë kunj shkrepse, kur je e aftë të thonë shtrigë, kur je e paaftë të shkelin me këmbë. Kush? Në 99% të rasteve është një grua tjetër. Pra kjo është uh, mm. tema mm, që po them. Se si në vend që të jesh uh, mbështetës apo mm -hmm. ku di unë se çfarë. Po mbështetës. Tolerant i tjetër po. Mm. Ka një, domethënë ka një klimë negative, mm -hmm. negative të uljes e poshtrimit të tjetrit edhe denigrimit të tyre apo përfoljes së thashethemit, dëmtimit të reputacionit. Thënies së mhm. fjalës keqe, hedhja e helmit, ku di unë ka mhm. kaq shumë shprehje domethënë. Për ta të gjitha të goditura në këtë mhm. rast. por se asnjëherë nuk e shohin veten dhe se çfarë mund të rregullojnë tek vetja, por gjithmonë kur dikush tjetër ka atë që ti s'e ke, atëherë është ajo gabim. Mm. Dhe nuk e kuptojnë që je ti gabim dhe ti duhet të ndryshosh gjëra tek vetja jote apo tek jeta jote. Dhe kjo që ju goca keni kaq shumë gjëra të mira. Ka shumë jo gjëra të mira. Jo të gjitha e dinë. Po, saqë s'do dilte koha për të folur, po t'i merrni me radhë gjërat e mira tuaja. Në fakt. S'do dilte koha për të folur për gjërat e këqija fare pastaj. Por uh, është çështja se ku fokusohesh, mm -hmm. kam mhm. përshtypjen, si ashtu për tjetrin. Gjithsesi, ne do të dëgjojmë një këngë për vajza tani këtu në klubin e mëngjesit. Jeni me Radion kombëtare Club FM Flasim për vajzat Në 069 20 70 222 Jeri e bëre share, ha? Ta. Mora vesh që e bëre share Jeri. Jeri po më tregonte diçka shumë interesante në lidhje me uh, nuk e di tani eksaktësisht si ishte, po. Mm -hmm. Beqarët dhe beqarët ata që janë në kërkim të një njeriu i cili të përshtatet ty dhe zakonisht kur uh, kërkojmë dikë që na përshtatet, është e para është ta pëlqejë një për syrin. Mm -hmm. Në shumicën dërrmuese të rasteve, shumë njerëz e kanë atë që duhet të jetë uh, diçka që të të tërheqin, po. Tjetër po. Por dhe këtë herë ndodh ndryshe. Gjithë gjërat e tjera, po këtë herë mm. është pa sy, po. Po. Në fakt ka ndodhur në Pekin, është bërë si, po them si një lloj lëvizje e vogël. Ka ndodhur në Pekin, por jo. Mm. Por nuk i dihet asnjëherë, në fakt ka një slogan, ky takim i verbër që ata e kanë quajtur është ju jeni çfarë blini. Ç'do të thotë? në një qendër tregtare, të gjithë beqarët janë ftuar aty, qofshin vajza apo djem. Mm. Por ti nuk e shikon tjetrin, prandaj është edhe takimi i verbër. Gjëja e parë që ti sheh është po them kuponi tatimor i gjërave që ka bler dikush. Pra nëse shkoj unë blendi, shoh, çfarë ka blerë blendi, pra. po. Listën e blerjeve dhe zgjedh personin... Edhe ti shikon më shumë më fal, ti shikon uh, deodorant, mm -hmm. shikon uh, pastë dhëmbësh, shikon shampo, mm. shikon sapun, ku di unë sa gjëra kështu dhe thua ky qenka një djalë i pastër. Po. Pra ti e zgjedh tjetrin në bazë të, të gjërave që tjetri ka bler. dhe kjo është shumë interesante sepse për shembull nuk ka pasur takime kur kanë vënë re në blerje që kishte gjëra të kota, gjëra që nuk i hyn në punë askujt, ëh. Për shembull, këto lloj rastesh janë refuzuar, se ideja është ti zgjedh një person në bazë të asaj që ai ka bler po. ose ajo ka bler mm. dhe pastaj ti kërkon një takim që e, takimi vazhdon me një kafe dhe pastaj nëse ti e pëlqen e zgjat po mirë do të thotë nëse ti shkon e zëmë duke e ditur se si funksionon kjo gjë se është mm. e thjeshtë, ne e kuptuam menjëherë po pra, është pra bazuar te lista e gjërave ti fillon edhe nxjerr një përfundim se si do të jetë ky person a të përshtatet mhm, apo jo mhm. kur ti e di këtë gjë paraprakisht që do të lexojnë listën e gjërave Po. Nuk ndikohesh që të blesh gjëra që s'i blen zakonisht, sepse do të dukesh më bukur. Tani kam përshtypjen, takim vishesh më bukur. Kam përshtypjen që të gjitha këto gjëra nuk janë bërë me dijeni për se cili ishte qëllimi fillimisht. Po të dihej kjo pastaj ndoshta do rezervoheshe dhe nuk do ishe pra. nuk do ishe vetvetja. Sepse vetëm moje, vetëm shampanjë, atë e ke bërë ti, shikoni djalin që ka bler shampanjë. A ku di unë se çfarë? Megjithatë organizimi i parë është bër uh, gjatë fundjavës, ka rezultuar pozitiv. Vetëm masa ekstra large. dhe mendohet që do të ketë një organizim tjetër ose disa të tilla uh, me kalimin e kohës. Ka rezultuar me sukses pra. Jo rroba jo se dukesh sigurisht e shëndosh pastaj. Uh, Okej, okay, mirë faleminderit Tjetër. Shumë interesante kjo pra, mm. pra bazuar në listën e blerjeve. Në fakt, Është më kujton për diçka që Malcolm Gladwell përmend tek uh, The Tipping Point, jo, jo, te tjetri ai eh, Blink, te Blink. Po. Te Blinku ai thotë për shembull eh, mes të tjerave. Mm -hmm. Që që nëse do të takoje dikë dhe do doje që të bëje si thua, një mendim, formoje një mendim mbi njeriun. Mm -hmm. Më mirë se sa ta takosh edhe të flasësh me të, mm. është që të vizitosh dhomën e kolegjit ku ky person, studenti në fjalë, pra, jeton. Jeton. Atje në do të marrësh vesh shumë mm -hmm. në konvikt. Mm. Sepse do të shikosh si i ka hedh çorapet, mhm. çfarë mm -hmm. muzike dëgjon, çfarë ka në magnetofon, e kupton? Çfarë librash ka? Çfarë po ka në kavanoz me me në kështu, a kupton se çfarë? Çfarë mban domethënë atje rrotull shtëpisë? Çfarë vjen? Atje kupton se çfarë robi ke. Mhm. Mm Se kështu janë gjithë pëlqejnë gjithë nisha janë. Muzikën klasike, e kupton se çfarë? Tregojnë gjëra kështu, po i the ti që do të vi e rregullon dhomën ai. Natyrisht. E bën ndryshe. S'diskutohet. Po lyejm. po lyejm. Dhe e kupton se çfarë? Kështu që gjërat ndryshojnë. Mirë. Koha tani më thashë meqë është 8:20 të hidhemi tek uh, lidhja e shkurtër për sot. Sa e kemi bërë gati. Mirë se vini në lidhjen e shkurtër. Sot është data 23, numri 23 është një film i vitit 2007 me aktorin Jim Carrey. Jim Carrey është një aktor kanadezo-amerikan i lindur në 1962 Më 1962 gjithashtu pati një kupë bote e cila u fitua në finale nga Brazili. Brazili mundi Çekoslovakinë 3-1 në Estadio Nacional në Santiago Kili. Kili është vendi amerikanojugor me 6000 kilometra bregdet. Bregdeti shqiptar është në këtë periudhë shumë i vizituar nga shishet. Shishet janë ato që pushteti vendor në Shqipëri i hedh në lumë. Lumi i fundit i egër në Shqipëri është Vjosa, por po ua le në dorë lubive Lubia është një emër për të përshkruar një bishë të pangopur, të pangopur në këtë vend, na paskan qëlluar oligarkët. Oligarkët quhen të pasurit, që pasurinë e kanë vënë jo me punë, por me favore. Favore është një fjalë që e kemi nga italishtja. Italishtja bashkë me gjuhën sarde janë dy gjuhët romantike më pranë latinishtes. Latinisht flisin romakët e lashtë që krijuan më të madhen perandori. Perandori mund lexohet edhe Perandori. Perandori i Japonisë quhet Akihito dhe e mban postin qysh nga viti 1989. 1989 ishte viti i rrëzimit të murit të Berlinit. Muri i Berlinit ka një copëz edhe në bulevardin Dëshmorët e Kombit, komb në anglisht i thonë krehër. Dhe këngëtarit tonë i duhet një e tillë. Tani në klubin e mëngjesit do të dëgjoni nga Lenny Kravitz kaçurrelsi dhe është Are you gonna go my way? E kemi përmendur edhe nja ndoshta javën e kaluar, më duket këtu në klubin e mëngjesit megjithatë. Iron Man-i i jetës së vërtetë është uh, shfaqur mm -hmm. në Farnborough, është një me thënë të drejtën është një kostum shumë interesant, i cili do të kushtojë dhe ka dalë në shitje, ë uh, kushton 340.000 pound, Dhe është një kostum i cili nëse e vesh dhe e mban ë uh, dhe e përdor pastaj mund të ngrihesh në ajër sikur të ishe Iron Man. Mm -hmm. Apo Superman apo Batman apo dikush tjetër që fluturon. Ky më fal më çfarë punon me gaz apo me naftë? Ky punon me uh, karburant, patjetër Altin, por uh, harxhon, nuk e di tamam se çfarë është karburanti, mund ta gjejmë këtu. Mhm. Mm Dhe din karburant nga këto. Ne e përshtasim e bëjmë, çfarë do të thotë? Bëjmë me gaz. Me oktan të lartë, megjithatë thot diçka. Shiko, është harxhon jashtëzakonisht shumë. Ë uh, karburant, sepse është i vogël si po. kostum, po është i vogël. Ëh. Mm e duhet jet i vogël, domethënë, gjithë forca duhet të vijë nga përdorimi i karburantit fort, a ku diun se çfarë. Tani ky vishet si tip uh, një jeleku, dhe për ata që na ndjekin në radio, pak a shumë ke diçka tek duart. Ke si dy si si tyta mm -hmm. në të dy duart, në secilën dorë pra ke dy të tilla. Tam. Duken si marmita e makinës pak a shumë, të cilat nxjerrin presion aty dhe sikur të shtyjnë për lart. Ndërsa ti i mban po me duart është kollaj sepse e ke ti në dorë se si i komandon këto. E mund të ngjitesh pastaj. Mhm. Mm Siç po thon këta shpikësit e këtij kostumi fluturues, Gravity Industries. Zoti Browning, i cili është edhe themeluesi i Gravity Industries që e ka prodhuar këtë kostum fluturues, është thonë ata është harxhon shumë pra. Tam. Është shumë i shtrenjtë. Mhm. Mm mund të përdoret edhe bën shumë zhurmë. Mund të përdoret në disa raste thonë ata në ushtri, mund të përdoret për të në misione kërkimi dhe shpëtimi. Mhm. Mm për njerëz të ndryshëm, por nuk është diçka ende që do të përdorej për ditë edhe normalisht. Është. Po, është diskutuar. Ne jam për Që të nisesh për punë me atë? Ja, kemi nisën. Po, ja u ke. Kimi. Kimi. Karua çon. Jo, është praktik. Jo, aq praktik as ky. Por thon ata, siç thashë, për për uh, kërkim shpëtim ndonjëherë, mm -hmm. për në një mision ushtarak mund të duhet dhe për ta për ta bërë si xhiro. Pra që njeriu shkon, e provon një herë sepse thon në fakt. Është eksperiencë. Po, eksperienca mm -hmm. është si në ëndërr, thon ata e papërshkrueshme. Është tamam si një superhero. Je vetëm në ajër për qejfin tënd. Për qejfin tënd. Unë them që do të kostumi do të vijë edhe me pelena, se nuk i dihet asnjëherë. Shpëton nga frika. Jo, shpëton vërtet. I lë truri si thon. Ato proceset e panevojshme. Plus gjithë ajo zhurmë. Kush do të dëgjojë? Ai ai ai. Mirë, më shumë e bukur. Është 8:29 minuta miq të dashur, po ëndërrojmë sikur fluturojmë. Me kostumet e prodhuara nga Gravity Industries të prezantuara në Farnborough International Air Show në Britaninë e Madhe. Një gjë që domethënë kjo arrin Deri në 3658 metra lartësi Uuu uh. Shumë lart mm. Po të duash, domethënë 3 km, 3 km e gjysmë mm. në ajër Larg! Fitimish. Pse do doje të ngjitesh aq lart. Se mirë, okay, ngjitesh në ajër, e kuptoj, deri në kat 7. Edhe kështu, e kuptoj, 100 metra lartësi. Se do të shkosh sa Everest. Jo, jo, 3000. Kjo ngjitet. Është ftohtë aty lart. Natyrisht. Nuk ngrin gishtin për shembull. E ke atë butonin zbrit, por nuk e shtyp dot. Se ke ashtu. Je aty pastaj harxhohet ajo dhe pastaj është butoni bie. Nejse 8:30 duhet ta ndërpresim këtu miq të dashur për një një bllok të vogël publicitar në anën tjetër. Kemi Bastille që do të këndojë në klubin e mëngjesit Things We Lost. Mirëmëngjes, mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Eltini, Lori, mirëmëngjes të gjithëve jeni me klubin e mëngjesit Në radion kombëtare Club FM Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë Këtë është në dobeni Mirëmëngjesi që të gjithëve, po shikoja një diçka interesante që ka filluar të ndodhë në rrjetet sociale. Një mm. fushatë në fakt, e cila kërkon që të ripajtojë Francën dhe Belgjikën pas sherrit të madh që u krijua mbas uh, ndeshjes mm. në Kupën e Botës. Franca fitoi Kupën e Botës e para, Belgjika është e treta në botë, mm -hmm. por ka nisur qysh mbas asaj ndeshjeje një Si ta them tani një një luftë e madhe komentesh, fyerjesh midis belgëve dhe francezëve, të cilët janë të dyja si të thuash kombe frankofone. Mhm. Mm dhe ë uh, ndajnë shumë etj etj etj dhe kanë një miqësi. Plus janë edhe vende fqinj me njëra tjetrën që njihet prej uh, shumë e shumë vitesh. Por uh, kjo ndeshje u bë sebepi i një sherri ku filluan të shahen me ç'të të them. Mm. Me le livre po. de la famille. E quajnë ata libri i familjes është. Është fisi. Po. Le livre, le livre de fils. Gjithashtu, e de la fille. Ehm, mm. Maman, papa, e ke vësh. Por ehm, po po po, po është një Megjithatë, filloi kjo fushatë pra për shkak se një gazetar belg me emrin Mateus Kukulka ftoi francezët dhe belgët mm -hmm. që të ndajnë në rrjetet sociale fotografi të lumtura që kanë bërë me njëri tjetrin. Mm. Le të risjellim thotë ai edhe një herë paqen midis dy kombeve tona. Dhe miqësinë që kemi pasur. Dhe i ka ftuar njerëzit që të, të vënë foto ku kanë dalë bashkë. Për shembull, ku ti je belg dhe ke dalë me një francez, dhe ku një francez për shembull ka dalë me një belg etj etj. Mhm. Dhe brenda pak ditësh, me mijëra foto janë vendosur me dy thurje. Pam. Njëra është Adopt a Belgian dhe tjetra është Adopt a French. Pra, adopto një francez dhe adopto një belg. Dhe janë uh, foto çiftesh ku burri është belg uh, dhe gruaja franceze apo anasjelltas. Mm -hmm. Foto shokësh të ngushtë që janë belgë dhe francezë. Dhe ka filluar kjo dhe ka marrë për mirë, po thonë. Ajo është sikur ka filluar hajt. pajtimi e puthja e kujtun po se çfarë, po. Në Twitter, në Facebook e gjithandej. Të ripajtohemi thonë ata edhe një herë. Belgët e francezët e vënë re për shkak se ka pasur fushata të ngjashme me këtë. Mhm. Mm fushata ku ka pasur uh, hebrenj dhe arabë për shembull. Por që Kupa e Botës do sillte që të kishim nevojë për fushata pajtimi si hebrenj dhe arabë midis francezëve dhe belgëve, është është interesante në vetvete, por është duke ndodhur tani, kështu që ka më në fund shenja paqeje në rrjetet sociale se belgët e francezët do thereshin për dyshe. E kam batalli. Virtualisht madje kanë kanë ditë që e bëjnë. Tani është kënga Sober, po? Mhm. Mm nga Lord Atëherë fituesin e këngës ditës Patjetër, patjetër, fituesin e këngës ditës Jemi jeri është Marina e para, i mbaron numri me 239 Ka fituar një dhuratë nga Ama Ice Coffee Bravo Marina Okej, okay, faleminderit Jeri Tani jemi gati? Gati Zonja dhe zotërinj do të bëjmë një emër mbi emër tani në klubin e mëngjesit Është një lojë sfiduese ku duhet të themi emrat e personave të njohur. Sa herë që muzika bën? Atëherë ti je gati? Po, do të nisim me ty? Dakord. Ah, atëherë, le ta fillojmë nga e para. Jeri fillon, unë mbas saj. Altin je gati? Gati, gati. Lori gati? Gati, gati. Okej, gjithë gati. Atëherë Jeri e shkrepim. Bujar Kapexhiu. Hashim Thaçi. Kujdes, mos. S'ke, ke parasysh duhet t'jesh gjeni të mbash mend dy. Trafik. pra edhe një herë fillojmë me... Me kë fillojmë? Me ti. A, me mua, oke. Okay. Atëherë e kam radhën unë. Uh, më falni se kam mbyllur zërin. Unë kam mbyllur zërin? Apo po, ti? Ti. Mos është një hakmarje kjo që meqë u dogje të një. O, një sekundë, se që i bërë ato. Mmm... Kam përshtypjen që ka gisht Altini. E provojmë më njëherë? Gati. Wow. Çfarë bëre mo zotri? Nuk e di po unë s'kam gisht. Hakmarrje e Altinit. Ah, ma, tash mos bëj kështu. Na lë të luajmë. S'kam gisht sinqerisht. Luaj çka ke aty aty? Ja, që kam që njëse Edhe një Bill Clinton Ermelinda Meksi Spiro Duni Elisa Spiropali Mira Meksi Dimitër Anagnosti Justin Bieber Spartak Pecani Sajmir Kumbaro Pandelim Majko Josefina Topal Piero Milkani Sali Berisha Grida Duma Kristaj Damo Liri Berisha Timo Foko Piro Milkani Vera Grabocka Dricin Gjeva Ismail Kadare Margarita Gjeva Ismail Qamali Artur Gërishte Barack Obama Ilir Meta Oh, yeah, yeah. Më vjen keq, kështu që do jetë midis meje dhe Lorit. Lori e gati? Unë filloj. Ti fillon. Ti po rri gati. 1 2 3. Erion Braçe. Ervin Çuli Taulant Balla Britney Spears Mirela Kumbaro Jim Carrey Nasha Jorgaci Kurt Cobain Si finalist uh! nuk është keq, ë? Jo, jo, ja, ja, shumë mirë si finalist. Shumë mirë, u dorëzove shpejt, u dorëzove shpejt. U dorëzove pak shpejt, po. Nuk s'e di pse. Mhm. Ore, ë, uh, le të bëjmë një pyetje të vogël nga aktualiteti dhe largohemi tani në klubin e mëngjesit. Mhm. Është se mediat vdesin për këtë sepse e ke parasysh edhe bën për më shumë klikime, ku di unë se çfarë. Por uh, Ana nga Mallakastra oh. është bërë personazhe e gazetave. Mm. Pasi ajo është arrestuar nga policia e Fierit si autore të paktën 3 grabitjeve të dokumentuara. Bravo Ana, në wow. qytetin e Fierit. Tam. Pyetja është ç'lloj biznesesh preferon uh, Ana? Të grabisë Ana nga Mallakastra. Po, t'i themi Ana pse do ta themi nga Mallakastra? Sepse është është simpatike. është simpatike. Ehm, uh, Mallakastra është simpatike. Po, Ana me dy n madje, siç e shkruan media këtu. Pyetja pra për ju. En, en nga Mallakastra. Ena, Ena, Ena. Ena nga Mallakastra. Por uh, pra pyetja është çfarë uh, lloj Mirëmëngjesi që të gjithëve nga Radio Kombëtare Klab FM jeni me Blendin, me Jerin Mirëmëngjes Me Altinin këtu në studio Kemi me ne gjithashtu Lorin Terezin Buongiorno Ça bëhet mor Lor Lori që është uh, edhe djali i motit Këtu në uh, klubin e mëngjesit sa kohë Olta s'është Motadori Motadori, Motadori ynë po Mirëmëngjesi që të gjithëve Shijoni këtë dhe ditë të mbarë secilit prej jush Ora është 7:38 minuta jeni me klubin e mëngjesit në Radion Kombëtar Club FM. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Altini, Lori, mirëmëngjes të gjithëve. Mirëmëngjes edhe Altini tjetër, i cili ka qenë i pari në lidhje me oh, kuizin që ka Altini për ty Ieri. Wow. po, për sot. Digidom, digidom. Karburante. Ah, oh, karburante është e saktë. Me 518 Altini ka fituar dy bileta për në Cineplex. Pra, Bravo. Pra tre karburante në uh, qytetin e Fierit, mm -hmm. Grabitura nga Ana. Nga Ena. Nga Ena. Ena. Eh, gjithsesi, ja ku jemi miq të dashur në klubin e mëngjesit në orën e 3:00, 9:09. Mm -hmm. Censura e ditës sot më është njëra që ka qenë edhe javën e kaluar dhe nuk është gjetur. E prezantuar nga Altini këtu është një fjalë e cila kërkon zgjidhje për t'ju dhënë juve një dhuratë apo dy. Dëgjoni një herë, dëgjoni është sh më shumë se bombë. Ajo kishte një pushtet të konsiderueshëm. Ishte e lidhur me sagën e mbretit Artur. Ishte e lidhur me sagën e mbretit Artur. Ajo kishte një pushtet të tillë. Më lejoni të ndihmoj pak. Pushteti i saj, ëh, mm disa do thoshin disa do ta vinin në dyshim. Ëh. Mm. Pushtetin e saj. Kjo është ndihma që kam për ju. E dëgjojmë edhe një herë. Ajo kishte një pushtet të konsiderueshëm. Ishte e lidhur me sagën e mbretit Artur. Është si me thënë, një, kishte një pushtet politik të konsiderueshëm. E disa do thoshin, "Ah, pushteti politik nuk është aq i rëndësishëm." Në fakt e kanë thënë si opsion. E di, po, mm. s'është kjo e sakta. Po vetëm në vend politik duhet përdorur diçka tjetër. Tam. Jo, Blendi jo, jo. çfarë thotë Orgesa? Mbretëror. Mbretëror. Jo, Orgesa, jo. Pushtet vëre një? Ajo kishte një pushtet mbretëror të konsiderueshëm. Jo. Ishte e lidhur me sagën e mbretit. Orgesa ndoshta është duke menduar si këto monarkitë që janë po, sa po, për po. Uh, mm. Por jo. Ja. Po aty në ato ujëra, kujdes. 0692070222 0692070222 është një censurë prej uh, ditësh e ditësh në klubin e mëngjesit. Sot, po. Java e dytë ieri, po. Mm. Java e dytë. 0692070222 0692070222 Kujdes se po angazhon do të ka është puna se mund ta hash. Ja bëre ti kata. Kush është jam? Alti, kam një pyetje për ty. Po. Pse nuk shohim asnjëherë hipopotam që fshihen në degët e pemëve? Sa është i madh? Sepse jo. fshihet aq mirë, sa zhduket. wow. Më falni se kam kam hapur një gjë këtu tani. Mm, mm, Këndë një përti tjetër Po, Eri, uh, cili është ndryshimi Eri Midis uh, letrës higjienike uh mhm. -huh. Dhe perdes dushit Të dyja tërhiqen Jo, cili është uh, ndryshimi Cili është ndryshimi Eri Midis perdes dushit dhe letrës higjienike Lori u bë viktima e lojës. Oh, pra, Lori është viktima e lojës sonë sa e njohim kolegun Sojan Zotërinë. Mhm. Mm, mm, mm, Lori ka ikur. Po, ka kush që ka ikur. Na dëgjon, kështu që. Oh, Lori është Lori ai që dëgjojmë aty? Po, Lori është. Mund të ikësh Lori. Na dëgjon më Lori? Jo, e hoqa thash se më folët. Jo, jo, jo, jo. Tashi po iki. Kjo është kënga. Vazhdo po. Okej. Nga celulari i Erit. Vazhdo Lori i qet. Okej. Kam uh, tre pyetje për Lorin Eri. Pam. Cilave zonja zotërinj duhet të përgjigjeni dhe ju në 069 20 70 222 për të fituar një dhuratë këtu në klubin e mëngjesit do ta bëjmë një dhuratë nga Ama Iced Coffee. Okej. Okay. Ama Iced Coffee? Po. Okej. Okay. Dakor. Ja, jo, mirë. Okej, okay, në rregull, shumë mirë. Ë, uh, këtë do bëjmë mm -hmm. dhe dhe duhet që ju ta parashikoni Lorin. Pra pyetjet që do i dilemat që kemi për Lorin fillimisht do ju drejtojmë juve. Mhm. Mm që jeni në dëgjim dhe nëse ju e parashikoni Lorin sakt 3 herë, atëherë ju do të jeni fitues. Do të jeni fitues. Dakor. Mm, mm, mm, mm, Jan mm, dilema mm. të vështira apo? Okej. Okay. Jan dilema. Mm. Me thënë të drejtën, Eri janë pak kështu tash. Si janë? Nga ato të mira. Atëherë pyetja e parë për Lorin, sepse mm. jam duke Isha duke përgatitur, madje kisha disa. Mhm. Mm dhe nuk dija nëse kë të zgjidhja prej tyre. Kë të zgjidhje prej tyre, po. Vazhdojmë. Pra. Atëherë Lori. Mm. Do të zgjidhje që të bëje një film. Mhm. Mm si regjisor, pra, është regjisor me aktoren Jennifer Lawrence. Tam. Po, po, po, pika e dobët e Lorit. Apo do zgjidhje të bëje një fëmijë. me aktoren me Jennifer Lawrence. Okej. Një film me aktoren Jennifer Lawrence apo një fëmijë me aktoren Jennifer Lawrence. Çfarë do zgjedhë regjizori ynë Lori? Okej. Sepse ka një gjë Jeri që mm. ë Dakord, pyetja e dytë për Lorin, dilema e dytë. Përgjigjuni kësaj pra në 069 20 70 222. Zonja zotërinj, mundohuni të parashikoni se çfarë do të na thotë Lori mbas pak. Lori. Dilema e dytë. Pam. Do të zgjidhje që të merrje mm. 10 milion dollar pam në dorë. Mhm. Mm apo 1000 dollar sa herë që bën seks. Sa herë që bën seks me sukses, madje. Ah, me sukses. Oh. Që përfundon çdo gjë me sukses. Pra, 1 milion dollar tani në vend apo 1000 dollar sa herë bën seks. Mhm. Mm Okej. Okay. Çfarë do zgjedhë Lori? Sa ishte ajo shifra 10 milion tha? 10 milion dollar, dollaro amerikano. Po po. Apo 1000 Sa herë që ai bën pra dashuri të suksesshme. Të suksesshme. Po. Mm. Okej. Okay. Për të dyja palët. Okej, okay, iku tani. Pyetja e fundit fare. Për këtë kërkoj ndjesë paraprake Altin. Po. Oh. Edhe Jeri. Edhe dëgjuesve sigurisht. Dakord. Sepse është pak herë shpresoj që Po. Tani duhet guxim zemër. Okej. Okay. Atëherë, Lori do zgjidhje oh, që të ishe oh, i përkryer në artin e jashtëqitjes në mënyrë të oh, tillë që kurrë nuk do të kishe më nevojë të pastroheshe. Pra Lori mm, do të okay. mësonte ta bënte në mënyrë të tillë që s'do kishte fare nevojë për pastrim. Të ishte i përkryer në atë Jeri Direkte Kontrollin e situatës Apo Po themi pastërti e vërtetë Jo kështu uh mhm. -huh. Por realisht, ha? Mm. Dhe ka, ka diçka të thotë ajo Po, po, e kuptoj Lori do të jetë gjithmonë me mbathje të pastra tani e mbrapa mm -hmm. Sepse Lori di ta bëjë Lori di ta bëjë është, a nuk e quajtëm sot, ça e quajtëm sot? Matadori Motadori Motadori Motadori, Motadori. Pak e ndryshon aty dhe Dhe me një Okej, okay. pra Të jesh i përkryer në artin e të bërit të kakës në mënyrë të tillë që nuk ke nevojë më fare të pastrohesh e të fshihesh. Po. Apo t'i kesh gazrat tani mm. e përgjithmonë. Mhm. Mm pa zhurmë dhe pa erë. Uf. Pa zhurmë dhe pa erë do të thotë që ti lirohesh sa herë duash, si të duash. Asgjë nuk do të ndodhë. Madje mund të vijë njëra thotë, "Çfarë parfumi ke hedhur?" Shumë mirë kjo sot. Ti ndërkohë je një kështu. A vjen aty, duke e parë në sy. Aha. Thotë shumë mirë, më pëlqeka kjo. Çfarë është kjo? Acqua di Gio? Okej. Pra këto janë tre dilemat për eh, për Lorin. T'i përsërisim edhe një herë? Po. Shumë shpejt. Atëherë, zonja zotërinj. Do t'u përgjigjeni këtyre tre dilemave në 069 20 70 222. Shoku ynë Lori është duke dëgjuar muzikë në studio në këtë moment dhe nuk na nuk na dëgjon ne ndërsa flasim. Do të ballafaqohemi me të për një çast, por në fillim. Lori do zgjidhte të bënte një film me Jennifer Lawrence apo një fëmijë me Jennifer Lawrence. Mm -hmm. Lori do zgjidhte të merrte 10 milion dollar tani, cash, Tam. apo 1000 dollar sa herë që bën seks me sukses. Dhe në fund fare, Lori të jetë i përkryer Kur bën kakën në mënyrë të tillë që mos bësh më kurrë pis, mos kesh nevojë fare të pastrohesh, sepse je xixë i pastër, apo mm -hmm. t'i kesh gazrat pa zhurmë dhe pa erë. Gjithmonë. Ku as asgjë të dëgjojë. Asnjë. Jo, jo, jo, jo, është plot tani. Ka që të shinë gjë. Në studio. Po as ka që nuk dëgjoj. Jo, jo, fare. Ajo që dëgjon ti s'është asgjë. Po. Oh, dëgjoj pak. Paska një defekt. Erë nuk vjen për eh, Ok, mirë. Atëherë çfarë do bëjmë Martin? Do dëgjojmë një këngë dhe po, do dëgjojmë një këngë dhe thërrasim. Okej, dakord. Bëjmë një këngë tani miq të dashur. Kjo është nga Eminem bashkë me Ed Sheeran quhet River. Në anën tjetër do të ballafaqohemi me Lori. My sins need holy water, feel it washing over me. what you deserve is the truth. Don't take it personal, I just can't say this in person to you. So I revert to the studio like hole in the wall diners. Don't have to be reserved in a booth. I just feel like the person who I'm turning into. Irreversible, I prayed on you like it's church at the pew. And now that I got you, I don't want you took advantage of my thirst to pursue. If all it's gonna cause is pain The truth in my lies Now are falling like the rain So let the river run Yay! Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur Momenti tani për t'u ballafaquar me Lorin Në lojën e Lorit kanë ardhur mesazhe nga njerëz që duan të marrin pjesë në parashikimin tonë. Duan ta dinë se si ka mundësi Lori që ti e ka qaftë Në shumë gjëra që do i zbulosh pak më vonë. Do i zbulosh pak më vonë tani është koha. Po. Atëherë Lori. Po. Gati? Gati. Përgjigju ndershmërisht, bëj llogaritë tua dhe mos ndje asnjë presion nga klubi. Jo, jo, po. asnjë problem. Ne shikojmë nëse të ka për uh, Jeri të ka parashikuar më mirë apo Altini. Mm. Okej. Okay, Atëherë Lori. Mm. Do të zgjidhje të bëje një film me Jennifer Lawrence. Mhm. Mm apo një fëmijë me Jennifer Lawrence. Kujdes Lori mendo. Pra, ti si regjisor mund të bësh një film ku ti je regjisor i filmit po. mhm. me aktoren e njohur Jennifer Lawrence. Mhm. Mm dy herë fituese e çmimit Oscar. Ah, akoma dy, po. po. Mos e ka bërë tre. Ja. Dhe ë uh, në opsionin tjetër ke që të bësh një fëmijë me aktoren e njohur Jennifer Lawrence, dy herë fituese e çmimit Oscar. Ëh, një një më. Një tash më ndau. Një film. Një film, po pse jo një? Oj, Lori, më ndau. Se pastaj me ngatërresa çmirë është ajo punë. Të ngatërrohet tjetër kjo. Unë s'është se do okay. e mbaj unë fëmijën edhe ajo do më japi lekët që unë mbaj fëmijën, kështu që. Ti hamë këtë lekë. Apo s'do fëmijë për momentin, një zoj që të, që të lidhesh, e kuptoj. Okej, okay, mirë. Një film kam thënë. Një film ka thënë Jeri, bravo Jeri, e ke parashikuar. Bravo Jeri. Një film ka një. Pra film, po, film. Po, në rregull, shumë mirë. Ti Altin ke thënë? Një fëmijë, një fëmijë. Ah, po pse Altin një fëmijë? Po thashë pra e përzbuzova si një lidhje afatgjatë, domethënë ku edhe në rast se ndodh diçka, Lori të paktën... Se filmi mund të dali edhe keq, e kupton, kurse ah. fëmija... Plus që 10 milion dollarë amerikan. Oh, po. Tani, cash. Menjëherë cash po, në po, llogarinë tënde bankare madje. Kjo ka një. Apo. Jo, jo, kjo është pozitive pozitive. Kjo është një win-win. S'ka negative. Pra të marrësh 10 milion dollarë amerikan cash tani apo 1000 dollarë amerikan sa herë që ke seks me sukses. Seks të mirë. Tash i tim. 1000 dollarë për çdo seancë seksi të mirë. Kuptohet Lori. Ose 10 milionë tani. Të jemi realistë. Çudim. Edhe nga tim atje. 1000 dollarë. 1000 dollarë. 1000 dollarë çdo herë. Çdo herë Lori. Çdo herë. Ja po marr çameti, çameti një mesatare 1 në 3 herë. Nuk isha unë në vend të ah, Lawrence. Okej, dakord. Ndërsa Altini ka thënë 10 milion dollarë. 10 milion dollarë do të shumë. Sa i ratë lapsit ju? Ë? Bëra ca llogari dhe unë s'më doli si Lori. Ti Lori i re lapsit, do nuk do të kishe rënë lapsit. Ja, o blen me 10000 dollarë, 10 sa unë sa them edhe dot. Po e kuptoj. Sa lekë do marr? Merret goja. Mirë. Ke edhe një mundësi tjetër Altin? Pra jemi tani 2 me 1. Po, po mund të po. mund të barazohemi. Mhm. Mm Jeri e ka parashikuar saktë në të dyja opsionet e para. Ndërsa Altini gaboi mishdashur me fëmijën e Jennifer Lawrence. Se është bërë baba vetë tani dhe kujton se duan gjithë fëmijë. Lori do zgjidhje. Ta arrije përkryeshmërinë. në aktin e bërjes së kakës. Në mënyrë të tillë që mos bëhesh më kurrë pis dhe nuk ke nevojë fare as të lahesh as të pastrohesh as të jesh mjeshtër. Do të jesh një mjeshtër i E kupton në mënyrë të tillë, asnjë cikël, asnjë gjë. Do të kesh gjithmonë mbathjet e pastra. Tani e mbarova. Apo Lori. Që t'i kesh gazrat gjithmonë e gjithmonë pa zhurmë dhe pa erë. Absolutisht. Domethënë ti, Lori, mendoje pak. Do kesh mundësinë të lirohesh si të duash, kur të duash në autobus, në zyrë, në punë, në shtrat. Edhe nuk kanë se si ta marrin vesh. S'ka as erë as zhurmë. Tani varet. Nuk do të ketë më, domethënë, probleme për ty. Dhe ti do jesh gjithmonë lirshëm. Ah! Po. Po vetëm ti e dëgjon. Se s'do dëgjohet asgjë, po. domethënë është vetëm për ty. Vetëm kur ke probleme Lori s'i dihet asnjë. Pse kur ke probleme? S'ka probleme ai. Kjo është një dilemë ku e vendosin vetë. Po po. Nuk ka probleme kurr. Edhe trotesh. Edhe kur ha grosh? Ore, në çfarë do lloj momenti? S'ka rëndësi, ha çat dysh dele. Daj datë ngrënie. Ne nuk po themi që të oh, bësh levita levitim kështu, pluskosh në ajër, ne po themi thjesht që do jesh mjeshtër në bërjen e kakës. Ha. Pse më mjeshtër më duket vetja mua. E, po po. Po pra, shumë okay, do ta zgjedh. Po pyet letrat e tualetit çka ne. Nuk e di, po Un dal, bëj gjë, kur dal unë që them që jam në pishinë. Bol bol bol bol. Okej, mirë. Faleminderit Lori. 9:33 minuta në këtë moment miq të dashur, ne do falënderojmë Lorin, do të zgjedhim edhe fituesin prej jush, ai që apo ajo që ka ardhur i e para me mm -hmm. përgjigjet e sakta. Tani një blok i shkurtër publicitar në anën tjetër së cilit do të takojmë një grup irlandez të quajtur Ama Ice Coffee. Bravo. Bravo. Të lumtë. Ndërkohë Blend po shikoja në lidhje me një studim që ka të bëjë me muajt e verës mm. dhe temperaturat e larta sipas këtij studimi. Gjatë stinës së verës mund të shkaktojnë inat dhe stres. Dhe kjo tani mm. më vjen e vërtetuar edhe nga ana shkencore koka, koka të nxehta. Mhm. Mm dielli vapa bën të veten sepse rriten edhe hormonet e stresit dhe prandaj ka edhe numër më të lartë të vrasjeve gjatë periudhës qershor, korrik dhe më pak në gusht në fakt, por këto të dyja janë ato që janë Shëndet Lori. Maj, shëndet Lori. Fjalë vërtet. Është bërë në fakt një studim nga Universiteti i Pozan në San Diego dhe sipas studimit hormonet e stresit rriten bashkë me rritjen e temperaturave. Dhe jo pa qëllim uh, është publikuar ndërsa mua m'u kujtua të paktën kënga e Lana Del Rey, Summertime Sadness. Mm. E bukur është ajo. Po, e vërtetë, por muajt e verës, duke filluar maj, qershor, korrik janë muajt më të rrezikshëm për fenomenet që lidhen me vrasjet. Ky studim ka treguar se rritja e temperaturave rrit automatikisht ritmin kardiak të nivelit të testosteronit dhe reaksionet e metabolizmit që nxisin atë që njihet si sistemi nevrik simpatik Dhe ky është pikërisht përgjegjës për reagimet ndaj uh, sulmeve të ndryshme dhe e gjitha kjo përkthehet pra në një gjendje shpirtërore që të bën të jesh më nevrik, ashtu siç është edhe koha, më budallenj thonë gjithashtu stud, studiuesit dhe më të dhunshëm. Tani cila do të ishte këshilla më e mirë? Është që duhet të qetësoheni. Uh, mendoni vetëm që keni shkuar me pushime, shijoni diellin dhe uh, mundoni që t'i keni nervat tuaja nën fre Muajt më të vështirë duhen kaluar në këtë lloj forme. Por gushti është ai që nuk ka shumë. Nuk ka probleme të tilla se ndoshta edhe në gusht ka uh, luhatje të temperaturave, nuk është ajo e vapa e sikletshme. Kështu bëni kujdes sepse mund të dëmtoni edhe trurin tuaj në rastet më të këqija sepse ka ndryshime të humorit vazhdimisht. Faleminderit. Të lutem. Para se të vdiste nga një bombë e vendosur nën makinën e saj në muajin tetor të vitit të kaluar, gazetarja malteze mm. Daphne Galizia ishte kërcënuar shumë online. Uh, megjithatë ajo nuk hezitonte asnjëherë, vazhdonte raportonte mbi korrupsionin e qeverisë në Maltë, mm -hmm. mbi ato të ashtuquajturat Panama Papers që kishin dalë, e tjerë, e tjerë, e tjerë. Por siç raporton Bloomberg, në ditët që jetojmë, ë uh, jemi duke u përballur gjithashtu me një formë tjetër censure e cila u drejtohet të gjithë disidentëve atyre që s'janë dakord me qeverinë, mm -hmm. me pushtetin apo jo në format online. Tregon Bloomberg. Bloomberg. Ëm um, ushtri të tëra të paguara nga qeveritë, mm -hmm. të paguara nga partitë në pushtet, zakonisht janë ithtarë të këtyre partive militantë apo grupet rinore të tyre. Po. Rekrutohen për të punuar online dhe në momentin që ta zëmë Altin Sulaj del edhe flet kundra një qeverie, atëherë i sulen këta online me komente në Facebook e gjithandej. Mhm. Mm dhe fillojnë pastaj ta denigrojnë, ta dehumanizojnë, ta shartojnë me lloj-lloj bishash e kafshësh në mënyrë që ta heshtin mm -hmm. atë. Dhe në rastet kur gazetarët vendosin të mos heshtin, zgjidhjet vijnë me bomba nën makinë dhe mund të bëhen ashtu, por kjo është shqetësuese thotë Bloomberg pasi sipas uh, një studimi që është bërë dhe botuar tani, mm. shihet se kjo është një praktikë e cila po bëhet gjithmonë më prezente në botë, në vende me demokraci hibride si ky yni, apo me demokraci edhe më të forta. Por po përdoret gjithsesi. Për shembull, eh, tregojnë se si në 2014-ën në Indi gjatë fushatës elektorale atje, një fermë trollash, siç quhen ndryshe, pra është një fermë me trolla, trolla quhen këta njerëzit që vijnë edhe të ngacmojnë edhe të mhm. bezdisin, mm -hmm. të mhm. kërcënojnë familjen ty vetë, të shajnë të mm -hmm. fyejnë, bëjnë fake news etj etj. uh, kërcënonte kandidatët rivalë edhe me therje. Për shembull, online. Në Turqi thotë raporti, presidenti Erdogan ose partia e tij i i joshte kritikët që të shkarkonin një soft në kompjuterat e tyre përmes të cilit pastaj mm -hmm. kanë monitoruar komunikimet e tyre dhe lëvizjet madje se ku shkonin dhe ku ishin. ë uh, horrore online kanë ndodhur në Ekuador, në Venezuelë. ë uh, trolle ka pasur pastaj nga Rusia, të cilët ishin vënë kundra Hillary Clintonit gjatë uh, fushatës elektorale të 2016-s në Shtetet e Bashkuara gjithashtu. Dhe pyetja është pse tani? Pse tani në botën e internetit ë uh, ka plasur kjo modë? Sepse dhe qeveritë ndajnë me njëra-tjetrën informacionin, mënyrat, metodat se si mm -hmm. i bëjnë mhm. këto punë dhe sheh rrushi rrushin dhe piqet. Është çfarë Bloomberg shkruan. Kjo është një raport global Sepse ky thotë autori i raportit është edhe gjenialiteti i këtyre sulmeve online. Sepse nuk kuptohet nëse janë mendimet e popullit mm -hmm. apo mhm. janë gjithçka fshihet përmes anonimitetit, përmes llogarive falso etj. Etj. Por kam përshtypjen që kjo është diçka që ndodh edhe këtu tek ne. Jo kam përshtypjen, po kam dijeninë se kjo ndodh. Nga Të gjitha anët e pushtetit. Mhm. Mm Partitë kryesore kanë uh, fermat e tyre me trollsa. Ushtarët e tyre online që shajnë, pështyjnë, kërcënojnë, mm -hmm. shpifin vazhdimisht në mënyrë që nëse ti nuk je dakord me qeverinë apo nuk je dakord me partinë, qoftë edhe partia jote ose partia jote ta ha kokën, vijnë pastaj edhe të të lyejnë me Lloj lloj lloj dirash. Bojrash online. Kjo është çfarë është duke ndodhur sot në botë dhe është fatkeqësi. Propaganda bëhet tani nga këta trollsat. Lana Del Rey vjen me Summer uh, Summertime Sadness. sadness. Ky është versioni me Cedric Gervais. E kështu zonja e zotërinj duke ardhur drejt fundit programit për ditën e sotme ne duam t'ju urojmë një ditë fantastike nga unë Blendi, nga Jeri, Altini dhe Lori. Ciao, ciao. ciao. Të hënë javë të mbarë ju lëmë në shoqërinë e Orgesës me Music Box e cila do ju mbajë deri në orën 12 nga ne të klubit të mëngjesit. Ciao. U pafshim. Come on back baby, I know if I go, I'll die happy tonight.